zinaa imekuwa ni rahisi kuliko hata jambo la ndoa lakini katika hadithi hii katika hutuba hiyo ambayo ilitangulia tulisimama zaidi katika nukta ya mwanzo au alama ya mwanzo aliyoitaja bwana mtume sallam katika hadithi hii nao ni alama ya kunyanyuliwa ilmu na kudhibiti jahili jambo ambalo sote kwa pamoja tuliona alama hii ni alama tayari imedhihiri kwa kiwango cha kimataifa kwa kiwango cha kitaifa na kwa kiwango cha miji yetu kwa maana katika miji yetu hii wilaya zetu hizi vijiji vyetu kama tutaoanisha baina ya ilmu na aljahl utaona ilmu haiko wajinga ni wengi kuliko waliosoma wakaijua dini na ilmu utaiona imefifia pita katika madaris huko vijijini katazame madaris watazame walimu hao wa madarasa kiwango cha elimu walichokuwa nacho utaona kabisa jambo lisiokuwa na shaka ujinga umethibiti katika miji yetu na ilmu kwa kiasi kikubwa imeondoka kama ili kuwepo tukahimizana kwa kuona miongoni mwa njia za kunyanyuliwa ilmu ni kuondoka wasomi katika jamii hivyo kupitia jambo hilo na kwamba wasomi wanakufa na Allah tabaraka wa taala katika sunna yake hainyakui ilmu kutoka katika vifua vya waja bali anawachukua kwa kuwafisha wale watu wasomi katika jamii wakiondoka basi watu wataifanya au watawafanya wale wajinga ndio viongozi sababu hakuna wasomi na mafsada yake yatakuwa ni makubwa kuliko maslahi tukahimizana sasa tuna wajibu wa kusoma dini tuna wajibu wa kusoma dini kwa kiwango cha juu kwa maana wapatikane watu ambao wataisoma dini katika kiwango kile cha faradh kifaya kiasi kwamba ipatikane katika jamii tuwe na wasomi tuwe na mafakihi katika mujitamaa na yule ambaye Allah tabarak wa taala atakuwa amemwafikisha amemchagua katika jamii amempa miongozo amempa misingi ya kuielekea ilmu akawa amefunguliwa fahamu amefunguliwa njia za kuweza kufika katika kusoma na kutabahar katika ilmu basi watu hao itaainika kwa wao kusoma itaainika kwa wao kusoma kwa kiwango ambacho wao watazibeba ilmu za kuwasaidia na kuisaidia jamii na kusaidia watu wengine lakini tusome kwa wale wengine kwa kiwango kile ambacho ni tafaradha ain kwa sababu kuna ilmu ambayo ni lazima kwa kila muislamu ambayo elimu hiyo hawezi kukaa niaba mtu mwingine akakukalia niaba hakuna mtu ataweza kuitakidi na, ku, na kuamini imani sahihi kwa niaba yako ni lazima wewe uamini fa ayu alfariqayn ahqqu bil in kuntum ta'lamun alladhina amanu walam lam yalbisu imanahum bi أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نيابك ما كنت هاي مويلي الله تبارك أنا وليزا صالي أم بالو هل تاجي جواب استفهام تقريري فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah anasema wale walioamini kisha wasichanganye imani yao na dhulmu na dhulmu kwa maana ya shirk kwa hiyo walioamini kila mmoja atakiwa aamini kuamini kuna misingi yake kuna misingi ya imani hakuna mtu atakuaminia kwa maana ataamini kwa niaba yako lazima uamini wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wanadamu wote Allah anaapa na asri na zama hakika kila mwanadamu yundani ya khasara amekula khasara kila mwanadamu illa alladhina amanu isipokuwa wale walioamini waamilu salihati na wakatenda matendo mema mpaka mwisho wa sura kwa alioamini ametoka katika hasara kwa kuamini ni lazima kwa kila muislamu na imani ni misingi tumeisoma hadithi ya Jibril alokuja mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza bwana mtume akhbirni anil iman ikatajwa misingi ya imani ni lazima usome uijue misingi ya imani kwamba kwa kiwango hichi wewe sasa ni muumini kisha usichanganye imani yako na dhulmi alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin wale walioamini na wasichanganye imani zao na dhulma na shirki kwa sikuamini tu watakiwa usichanganye sasa hiyo imani na shirki kwa unapaswa kujua shirki kwa kila mmoja kila muislamu anaainika analazimika kuijua imani sahihi na analazimika kujua shirki ambayo shirki hiyo haitakiwi kuchanganyika na hiyo imani unaona kuna njia gani kuna njia ya kuota kama masufi utaoteshwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anakufundisha unaona kuna njia ya kutemewa mate kama utaambua funua mdomo utemewe mate utajua imani utajua shirki ni hii hakuna njia ni ilmu fa'lam annahu la ilaha illa Allah anaambua bwana mtume sallam jua ewe Muhammad fa'lam ni lazima njia usome اقرا باسم ربك الذي خلق kwa kuna mambo ni ya lazima kwa kila muislamu ni lazima usome hauna ujanja na maisha haya mnayoona maisha yana mwisho wake hatuwezi kuishi kama wanyama wanyama hawana misingi ya imani wala kadha hawakukalifishwa wewe ni mukallaf ni lazima usome ujue imani ujue dhidi yake usome ujue tauhid mnafahamu ya kuwa wajibu wa mwanzo awwal wajib ala almukallaf ni tauhid haqiqatan au hukman kwa yule ambaye amesilimu akisilimu akishakubali uislamu atakiwa afundishwe tauhid ajue namna ya kumwabudu Allah pekee waabudu Allah wala tushriku bihi shay'a hukman yule aliyezaliwa umezaliwa katika miji ya Kiislamu umezaliwa na wazazi waislamu unakwenda madrasa mambo ya msingi muhimu ya mwanzo ni kujua tauhid kwa sababu haitomnufaisha mtu yoyote ibada yoyote atakoyitenda amali zote atakazozitenda kama mtu huyo hakuwa ni mtu wa tauhidi hakuna cha kunufaisha si swala si funga si zaka si sadaqa hakuna itakao kunufaisha kama wewe ni mshirikina innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar hakika hakika ya jambo hakika ya mambo yoyote atakayemshirikisha Allah akafanya shirki faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah amemharamishia mtu huyo pepo wa ma'awahu naru na makazi yake yatakuwa ni motoni wa mali dhalimina min ansar na madhalim washirikina hawana wa kuwanusuru si swala si funga si zaka si sadaka si wema wako utakaoutenda walaqad uhiya ilaika وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك الله تبارك وتعالى أنا مبيا بنام تومي تومي كوبا وحي ويوي ويوي نو نو بيتا قبل ياك كتك ميتوم لئن أشركت إكي وأتفاني ويوي شرك لا يحبطن عملك يتبطلك ما تندو ياك yataporomoka matendo yako amaluka matendo yako ni mufrad mudhaf ni mufradi ameadhifishwa katika dhamiri na mufradi akiadhifishwa anafidisha umum matendo yako yote yatabatilika ikiwa utafanya shirki wala takunanna min alkhasirin na wewe utakuwa ni miongoni mwa watu wenye kula hasara huwezi kufaulu يوم القيامه kwa hiyo wewe kama una swali lakini hujui misingi ya imani hujui tauhidi hujui shirki wewe una hatari ya kuingia katika shirki una hatari ya kuichanganya imani na dhulmu ambayo ni shirki na baada ya hapo swala zako funga zako sadaka zako wema wako kheri zako unazitenda kwa familia yako baba zako wazee wako hazitokuwa na nafasi yoyote mbele ya Allah tabarak wa taala kwa tuna wajibu wa kusoma Mtume sallallahu alayhi wasallam alipompeleka Muadh kwenda katika nchi ya Yaman kama anavyosimulia sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema lamma ba'atha an-nabiy Muadhan ila al-Yaman pale bwana mtume alipompeleka Muadh kwenda katika nchi ya Yaman alimwambia innaka ta'ti qauman ahla kitabin wewe Muadh unawaendea watu watu hao ni watu wa kitabu alyahudi wan nasara falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah jambo la mwanzo ambalo utawalingania utawaita katika hilo ni shahada katika riwaya yuwahidu Allah jambo la mwanzo kabisa wampekeshe Allah tabaraka fa inhum ata'u laka bidhalik ikiwa wao watakutii watakutii wewe watakuitikia kwa hilo fa'alimuhum au fa'akhbirhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla jambo la pili waambie na wafundishe kwamba Allah amekufardishieni nyinyi swala swala tano zaswaliwa wakati wa usiku na nyingine ziko mchana mpaka mwisho wa hadithi baada ya swala waambiwa wafarishiwa zaka zaka hizo zachukuliwa kutoka matajiri zapelekwa kwa mafukara mahallu shahid jambo la mwanzo na kuwafundisha kuwalingania kuwaelekeza ni tauhidi na ni shahada tu an la ilaha illallah tauhidi ndio shahada tu an la ilaha illallah ambayo imetadhaman ndani yake an-naf wal ithbat huwezi kuamini shahada kama wewe hukukanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah i'tiqadan wa qawlan wa amalan sukutamka kutamka tu wanafiki pia walisema qalu nashhadu innaka la rasulullah shahada sikutamka tu alafu huitakidi shahada sikutamka na kuitakidi alafu hutendi lakini kupinga ndani ya moyo kupitia ulimi wako na kivitendo vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabarak wa taala kama anavyosema Allah tabarak wa taala la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين حكون إكراه كالتكديم قد تبين الرشد من الغي ورشد موانغوز ونوبتيب في كواز يو يوت أتكيم كفور طاغوت akapinga ibada inayofanywa kinyume cha Allah tabarak wa taala wayu'min billah na akamwamini Allah huyo faqad istamsaka bil urwati alwuthqa huyo ndo amekamatana na kushikamana na kamba iliyokuwa madhubuti kamba ambayo haina kuachana haikatiki kamba hiyo mambo mawili muhimu sana kukufuru tawuti na kumwamini Allah albara'atu min ashirki wa ahlih kukaa mbali na shirki na watu wake lakini kuamini kwamba kuthibitisha sehemu ya pili illa Allah ni kuthibitisha ibada zote zafanywa kwa ajili ya Allah ibada zote anaelekezewa Allah ndo la ilaha illa Allah la ilaha annafyu utakiwa ukanushe ndani ya moyo wako kwa matendo yako na kadhalika ulimi wako hakuna kwamba watu wote kitu kimoja tu watu wote kitu kimoja tu huyu apita njia hii huyu apita njia hii la lakum dinukum waliyadin ni lazima ukufuru tawaghut na umwamini Allah tabarak wa taala hii ni misingi ni nguzo mbili za la ilaha illa Allah annafyu ukanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah na ibada zote umwelekezee Allah tabarak wa taala huku ukifahamu kwamba ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ibada ni jina hili ni jina tu limekusanya maana yake ni mkusanyiko wa vyote ambavyo Allah anavipenda na kuviridhia yawe maneno yawe ni matendo yanaitwa ibada kwa swala ni ibada imani ni ibada funga ni ibada zaka ni ibada sadaqa ni ibada ukiwa na haja zako kutaka msaada ni ibada ukiwa una matatizo umefikwa na matatizo ukumwelekea Allah ni ibada vitu vyote au mambo yote ya ibada aelekezewe Allah muelekee Allah yafanywe kwa ajili ya Allah tabarak wa taala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية swala zangu sema swala zangu kuchinja kwangu uhai wangu kufa kwangu yote lillahi rabbil alamin ukijiona wewe umepatwa na matatizo ukaelekea kwa kwa Allah ukaelekea kwenye mizimu ukaelekea kwenye makaburi ukaenda kwenye vinyamkera ukaenda ukatambika ukaenda huko jua wewe wewe ni mshirikina umeichukua haki ya Allah ya kuelekewa ukamwelekea asiyokuwa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakutaka msaada msaada katika kila jambo qul a'udhu birabbin nas sema nataka hifadhi hifadhi ya mashaitan hifadhi ya wanga hifadhi ya wachawi na kila shari zote kul a'udhu rabbin nas kul a'udhu rabbil falaq kwa nini wataka kulindwa na njia isiyokuwa za kisheria kwa nini uchukue kichwa cha kondoo ukizike kwenye nyumba yako kwa nini utafute vichupa vilivyotiwa vitambaa na mapande ukazika katika nyumba yako nani alokufundisha kwamba hiyo ndio njia ya kujihifadhi matatizo nani alokufundisha ni lazima ibada Allah tusome tusifanye maskhara utakufa aliyakuwa ni mshirikina na ukifa mshirikina makazi yako yatakuwa ni moto اسال الله سلامه العافيه الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ibada Allah yatakikana kila mmoja katika sisi awe na yaqini na akhira inawezekana twajua na twasikia lakini ikawa ile yaqini ya kweli ilmu ya kweli isoingiliwa na shaka ikawa bado haijafika katika nyoyo zetu na watu wema wa bil akhirati hum yuqinun ukiwa na yakini na akhira utafanya maandalizi na tuliwahi kuzungumza na tuzungumza mara kwa mara hakuna maandalizi bora ya kifo maandalizi bora ya mauti na baada almauti kama mtu kusoma ilmu ya kisheria akatanguliza alaham falaham na umuhimu ni hili tauhid akajua misingi ya iman akajua swala yake abudu Mola wake akajua mambo ya halali na haram akaishi katika misingi bora hiyo ndo ishara kuu na alama kuu ya kuwa huyu mtu anajiandaa na akhira ana yakini na akhira pale tulipokuwa tuna yakini na dunia angalia mahangaiko yetu ya dunia toka watoto wetu tunavyowasomesha elimu za kidunia kutafuta kazi kuhangaika kufanya kazi watu hawalali majumbani kukicha watu wametoka kwa sababu kuna yakini ile ya dunia kwamba kuna misingi ukiifuata ya kimaumbile basi dunia yako yaweza kuwa hivi na hivi na hivi biidhnillahi taala tulivyokuwa na yaqini hii huku unaona watu wanahangaika lakini mahangaiko yetu kuelekea akhera ni mahangaiko yana yani dhaifu sana yanasikitisha sana na huku tunaona watu kila siku wanakufa na wakati mwingine wanaokufa wanakufa katika hali mbaya yani kuna watu wanakufa wanakufa katika hali mbaya yawezekana mtu alikuwa haswali yawezekana kadha jambo ambalo wanatufanya sisi tuzidi kupata mazingatio lakini wapi watu kama vile wametia kwenye masikio yao vizibu na wallahi mauti namna yanavyokuja ni jambo lahitaji kutanabba mauti ni kama vile sekunde ya mwisho wewe kupitiwa na usingizi sekunde ya mwisho ya kulala huijui hakuna mtu anajua kwamba hii ndo sekunde ya mwisho nimelala tatia sori kama uko na mke utafanya hivi utafanya hivi utafanya hivi kama una kitu wasoma dua wafanya hivi mwishoni umelala na maisha ya ndoto ni maisha mengine maisha ya ndoto yaweza kuwa ni maisha marefu kuliko ule usiku ulolala waweza uto ndoto ndefu kabisa ndoto umesoma mpaka umemaliza chuo kikuu yani kama ni maisha ya kawaida ni miaka inawezekana kumi na sita wewe kuwa umeyaota ndani ya masaa mawili toka umesoma umekuwa mkubwa au umeoa umezaa watoto au ulioa mke ukaacha upo ndani ya ndoto umegombana na mtu sahibu yako rafiki yako uko ndani ya ndoto haya huu usingizi ndio umeitwa akhul mauti una mfanano kabisa na mauti wallahi dakika yako ya mwisho kufa hutoingia sikia yule bwana kaungwa na gari kafa hapo shughuli yako roho imetolewa nasallallahu salama wal afya maisha mazito kabisa tizameni watu wanapolazwa hebu tizameni makaburi haya na thamani na uislamu hauthamini makaburi kwa maana kwamba hakuna mafunzo sijui makaburi ya taa makaburi yapakwe rangi makaburi yatiwe tiles makaburi yajengewe makaburi kadha hakuna mafunzo hayo na pale unapozikwa roho yako haipo kila ni kiwiliwili la ruha la hakina roho kiwiliwili kile kesha ukafa ile roho ndio imetoka huyo amekufa maana pale hapana roho roho kuna sehemu iko sehemu zinazokaa roho ni mbili tu fi illiyin au fi sijin nasalullah salamata alafia wapi roho yako itakuwa roho zitaadhibiwa pamoja na viwiliwili kama vile ambavyo roho zitaneemeka pamoja na viwili lakini kwa kufanya maandalizi yaliyokuwa bora na hakuna maandalizi bora kama wewe kuamua sasa mimi natenga muda wangu nasoma namjua Mola wangu najua ibada zangu najua kheri natakiwa kuzifanya najua shari natakiwa kuiacha ukasoma ukatamakan ukafanya ibada zako ukatafuta riziki zako za halali wakati wote ukawa tayari mauti yakinifika yanifika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hadithi ya Abdullah ibn Amri ameitaja al-Imam Muslim lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum hakuna nabii yoyote aliyopita isipokuwa ilikuwa ni haki na ni wajibu kwa nabii huyo kujulisha umma wake kheri aloijua nabii huyo baada ya kujulishwa na Allah kheri hiyo awafundishe na hakuna nabii yoyote isipokuwa ilikuwa ni haki yake na wajibu kuwatahadharisha umma shari ile anaoijua kuwa hii ni shari baada ya kufundishwa na umma na hiyo ni kazi ya al-anbiya na ni kazi ya warithi waliorithi kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kama nabii alikuwa ni haki yake kufundisha na wewe ni haki yako kuijua kheri kheri watakuwa usijua hizi ni kheri ili usitende na hii ni shari ili uiache haya yote yanahitaji kusoma watu wasome watu wasomeshane wapatikane walimu wasomeshwe wasomeshe na wapatikane wanafunzi tusifanye maskhara na hali ya kuwa tunaona watu wanakufa na maisha ya akhira hayakimbiliki wallahi nyie tizameni mauti tizameni watu wanapokufa na wale waliobakia wanatamani wangekuwa na watu wao lakini Allah tabarak wa taala ndiye ambaye ana khiari kuzichukua roho wakati anaotaka tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie sisi ni katika watu ambao twasikiliza maneno na kuyafanyia kazi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم